والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعد سور البخاري رحمه الله بغرور باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء سور البخاري وقت أسر فسلتنا danışdı və من etmək günahından sonra məğrib namazından başlayır və burada ata radiyallahu anhə ata ibn Rabahın qövlün gətirir ki, məsələn, burada deyir ata deyir ki, xəstə məğrib ilə işanı birləşdirə bilər və ata radiyallahu anhə burada namazı birləşdirmək söhbətini çıxarır və biz dedik ki, namazı birləşdirmək olar və lakin səbəbsiz bəyənilmir, səbəbsiz bəyənilmir. Lakin səbəb olsa tutaq ki, xəstəlik və ya bir fəlakət, sərzələ, ümumi, daşqın və s. su basmaq hər yanı. Bu vaxtlarda namazları müəyyən namazlara birləşdirmək olar və birləşdirmək də zöhr nəsiri birləşdirə bilərsən. Məğriblə də şanlı. Fəqət başqaları birləşdirmək olmaz. Yəni, beş namazdan söz edilir. Burada Rahiməhullah sonra Rafi ibn Xəbizin rivayətini getirir ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu, sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləmlə məğrib namazı qılırdıq və sonra dönürdük, yəni məsciddən çıxırdıq və görürdük, yəni ayaq izlərimizi, ayaqlarımızı görürdük və oxlarımızı qoyduğumuz yerlərə görürdük. Onu göstərir ki, sahabələr, yəni Peyyambər s.ə.v. məğribi gözləmirdilər hava qaralsın. Aydındır, yəni məğrib məqsəd o deyil, havanın qaranlığı. Məqsəd o günün batmağı. Gün batdı, məsələn, fikir versən indi havaya, indi çıxsın da görə bilərsən hər müəyyən şeyləri. Və sahabələr də bu vaxtı qılırdılar Peyyambər s.ə.v. Burada e, Buxar Rəhmədullah bu hədisi gətirməklə göstərir, məğrib, yəni bu vaxta qılınır, laq qaranlıqda düzgün görür. Aydındır. Sonra Rəhimullah yenə <laughs> Həsən ibn Ali'dən radiyallahu anhu və Həsən ibn Ali bilirsiniz, əhl-i beyt idi Peyğəmbər salsın nəvəsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi demişdi ki, Həsən və Hüseyin cənnətdə canların seyididirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Həsən radiyallahu anhə baxdı və dedi ki, ola bilsin, bir gün iki dənə müsəlman qoşununun arasında sülh yaradacaq. Həsən. Və doğrudan da Həsən radiyallahu anhə böyük hadisələrindən biri ona aid Muaviyyə onun arasında sülh bağlamağıdır. Və doğrudan da Muaviyə radiyallahu anhına, Həsən radiyallahu anhu müharibə baş verə bilərdi. Lakin Həsən radiyallahu anhu sülh edir və bu da işarə nədir? Peyğəmbər salasının hədisidir ki, Rasul salasının deyir ki, olub üçün deyir mənim nəvəm iki böyük müsəlman tayfasının iki böyük müsəlman tayfasının arasında sülh edəcək və bu onun tarixdə böyük ənələrindən biridir din üçün. Və Ümumiyyətlə, onlar əhl-i beyt, ümumiyyətlə, sahabələr xilafət hərisi deyildilər. Necə deyirlər, indi bizdə Tesla hərisi, külkə hərisi. Onlar mümin ilə təqva əhli, onların arasında da ixtilaf da heç kürsü, kürsü görə olmuyor. Sən böyük sahabələr, Əbu Bakır, Ömər, Osman, Ali, Ali də kürsünü istəmirdi. Özü də deyir, nəhsül vəlağda, Deyir ki, mən istəmir, siz mənə dəvət verir. İstəmirdi. Və onu göstər, Allah təqva eləyiblər. Aydındır. Və pis də fikirləşmək olmaz onlardan. Ki, onlar kürsüzdür, dava eləyir və s. və s. Müslim, xüsusən sahabələrdən belə şey danışmaz. Və sahabələr fəqət gərək xeyr danışırsan sahabələrdən. Xeyr. Amma xata olub, çünki sahabələr məsum deyirlər və xata da olan kamilliyindəndir. Və lakin gərək ümumiyyətlə xeyir danışsın. Çünki Peyğəmbər salasının yanında olanlardır. Və Peyğəmbər salasının pis olanlar yanında olmaz. Elə deyil. Və yaxşı müəllim idi. Pis müəllim olsaydı, görürsən, sinifdən 30 nəfərdən 3-4-ü yaxşı çıxsa, o birisinin hamısı avara çıxsa, müəllimlər yaxşı olmayıb. Aydın olur və Peyğəmbər salasının isə sahabələrinə heç bir avara deyildi. Çünki Peyğəmbər salasının müəllimi idi. Və biz ki, Bekir məsələn bəli idi. Amma Peyğəmbər aslında yaxşı müəllim də öldü. Elə çıxır. Elə deyil. Ona görə biz məcburuq. Hətta deyil. Sahabilə hamısı aldı ediblər və siz də ehtiyac yoxdur olan həyatları bizim gözümüzün dolandığı kitablarda səhih nöqtələr. Sonra burada həmçinin Buxari buna aid bir neçə rivayət gətirir, göstərir ki, Məğrib radiyallahu, yəni Məğrib lazım deyil çox qaraltıya aparmaq və işıqlıqda hələ qılmaq olar. Məqsəd odur günün batmağı. Sonra burada yəni, başqa məsələyə toxunar, o da məğribə bağlıdır. Sonra baxar, Rəhməhullah buyurur və mən kərihən yuxarı lil məğribə işə Yəni, Buxari, Rəhməhullah sonra başqa məsələyə toxunar. O da işə namazına, yəni məğrib namazına kimlər ki e, işə deyib, yəni məğribə işə etmir. Onun bəyən, yəni, məkür olması, yəni bəyənilmir, ə, e, məğribə işə etmir. Və burada, rəhməhullah, Deməli, Abdullah Muzan rivayətini getirir ki, Peyyambar salasını deyir ki, baxın, ərablar məğrib namazını ə, e, çox işan kimi işlədib məğribə işlədilməyəsiniz. Yəni, burada e, hikmət Allah bilir ki, Peyğəmbər salasın ki, məğribin vaxtı itməsin. Ki, bəzilər elə bilər ki, məğribin vaxtı şeytandır və ya <coughs> yəni, çünki işanın vaxtı genişdir. Elə deyil. Amma məğribin vaxtı isə geniş deyil. Məğrib vaxtı məhduddur. Ona görə məğribə işə kimi işlədiyəndə e, çoxsunda biraz anlaşılmazlıq baş verə bilər. Və ona görə elə, elə fikirləşərək ki, məğrib nazını vaxtı işləyəcəndə, amma məğrib nazının vaxtı nə, nə üçündür? Günəşin batdığı yerdə o qızartı gedənə üçündür. İşləyəcən yox. Və burada <laughs> lakin işlətmək olar qeydlə. Məsələn, demək, birinci işə gəlib ki, bəzi ləslər